الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاق زهو على بريبا دوزي شرم الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلام نالله قصانيك الله منيك محمد عليه الصلاة والسلام njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo napokon nakon e, deset dana ili malo više pauzi, vraćamo se našem projektu Zimske škole Islama. <clears throat> Do sad smo, hvala uzvišom Allahu te baraka ta'ala, imali deset dana radni, odnosno 20 e, radnih časova. Govorili smo o propisima namaza i razno raznim poglavljima koja se vezuju za namaz. Večeras ako Bog da počnemo sa jednim novim poglavljem i to je zadnje poglavlje koje ćemo raditi u poglavlju namaza, a to je propisi dženazije namaza. Svakako prije nego počnemo govoriti o propisima dženazije namaza, osjećam potrebu da, e, da vam spomenim, samo i napomenim e, da oni koji budu najredovniji na ovom našem kursu Islama, imaće priliku ako Bog da, da uđu u natjecanje, a glavna nagrada jeste odlazak na umru. Isto tako imaćemo ispite koji će biti elektronskog tipa i najuspješniji na ispitima ako Bog da će osvojiti nagradu. Do sad imamo neki 5, e, 6, možda i više obećanih umri, tako da ako Bog da e, očekujemo da se do kraja zimske škole Islama još koji donator javi da se broj e, onih ljudi koji će ako Bog da biti putem ovog projekta poslani na umru i poveća. U svakom slučaju, e, znači pazite na svoje prisustvo, rekli smo da osobe koje e, ili budu direktno pratile predavanje, treba da bilo koji komentar ostavi, bilo kakav, jer jednostavno da bi ih sistem mogao prepoznati, pošto ćemo to elektronski izlačiti, A oni koji budu naknadno gledali ova predavanja isto tako samo da ostave bilo kakav komentar čisto zbog znači tehničke strane. Večeras ako Bog da počinjemo da govorimo o propisima koji se vezuju za dženazu, namaz, dženaza, namaz, e, odnosno i sama dženaza i dženaza, namaz, jedno posebno poglavlje u dženazu E, islamskom pravu fiku, islamski učenjaci su čak pisali zasebna dijela u kojima su detaljno govorili samo o propisima dženazi i određenim drugim propisima koji se usko vezuju za dženazu. Jedna od knjiga koja je napisana na bosanskom jeziku o dženazi jeste i knjiga e, Pravni propisi dženazi namaza, komparativni fik od šeha doktora Safeta Kuzovića. Mi ćemo ako Bog da e, ovu knjigu koristiti kao osnovni priručnik po kojim ćemo ako Bog da obrađivati ovo poglavlje. Svakako ja se ponovo vraćam na početak i na prvi ders naše zimske škole Islama. Mi se maksimalno trudimo da ne zalazimo u pravne rasprave. Mnogo, mnogo je pitanja u kojima su islamski učenjaci e, mezheba zauzeli različite stavove. E, mi ne želijeći da opterećujemo slušateljstvo zato što nisu jednostavno možda na tom nivou da mogu razumjeti e, rasprave među islamskim pravnicima. E, mi se trudimo da e, sva pitanja e, prezentujemo na način da odabirimo jedno mišljenje, nekada za njega spomenimo dokaz, nekada i ne spomenimo, ako postoji jako, jako razilaženje, onda spomenimo e, da postoji jako razilaženje samo iz razloga kako bi sutra, kada mi vidimo da nešto neko praktikuje na drugi način od onoga što smo mi naučili, da jednostavno, hajde da kažemo, respektujemo, uvažavamo tog insana i da znamo da je to mišljenje utemeljeno u islamskom pravu. Kada u pitanju znači ova knjiga Šeha Safeta Kudzovića, e, Šeha Safet je e, podijelio ovu knjigu nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje je na samrti. Neke stvari koje se vezuju za čovjeka koji je na smrtnoj postelji. Nakon toga drugo poglavlje, šta činiti nakon što čovjek preseli. Imamo prvo poglavlje, čovjek je bolestan. Šta će čovjek raditi u toj situaciji? Šta će čovjek uraditi sa osobom koja je tek preselila koji se propisi vezuju za, tu, e, za to poglavlje. Nakon toga dolazi umotavanje mejita u čefine, nakon toga klanjanje dženaze i namaza, nakon toga ukop, nakon toga e, određena pravila i propisi koji se vezuju generalno za dženazu, odnosno iz druge strane e, određene stvari koje nemaju utemeljenje, a one se prakticiraju u ovom poglavlju. <clears throat> Rekli smo... E, prvo poglavlje, Ši Safet Kudzović, Allah nam ga poživio u svakom dobru, e, u ovoj knjizi e, stavio je da su to propisi koji se vezuju za insana na smrtnoj postelji. Znači propisi koji se vezuju ili adabi ili propisi ili nešto što bi trebao čovjek da zna, a vezuje se za insana koji je bolestan i koji je na smrtnoj postelji. Pa kaže Šej Safet Kuzović, prva stvar jeste strpljivost na smrtnoj postelji. Čovjek vjernik, musliman generalno u svom životu, uh, E, trebao bi da bude strpljiv kada ga zadesi određena e, nedaće mu sibeti, a jedna od nedaće mu sibeta koja zadesi čovjeka jeste definitivno i smrtna postelja, odnosno smrtne muke. <clears throat> Čovjek Kaže nam ovdje še, ne smije dozvoliti šeitanu da ga prevari pa da ružno pomisli o svome gospodaru. Znači čovjek vjernik bi trebao generalno da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, a naročito Naročito bi vjernik trebao da ima lijepo mišljenje u svome gospodaru kada osjeti da mu se prima kao eđel i da je znači e, smrtni čas kucnuo, tada bi trebao da ima lijepo mišljenje u svome gospodaru da se nada da će mu Allah oprostiti, da se nada da će mu Allah ukabuliti ona njegova dobra djela koja je činio i da se nada da će ga Allah poštediti i sačuvati od e, strašne kazni. Ši Safet nam je citirao ovdje hadis od Džabira radijallahu ta'ala da je Allah poslanik rekao ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu. U citiranom hadisu je poruka da treba često vjerovati da će Allah primiti dobra djela i prijeći preko loših djela. Allah poslanik kaže nemojte umirati, ne umirite osim da imate lijepo mišljenje o Allahu. Lijepo mišljenje o Allahu jeste da čovjek znači e, misli o svome gospodaru i da bude ubijeđen da će primiti njegove ibadete i da se nada da će ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poštijeti i sačuvati od kazni. <clears throat> Ovdje nam Šej Safet citira jedno e, veliko životno pravilo, a to je da bi čovjek vjernik trebao da u svome životu bude e, kao jedna ptica koja ima dva krila. Vi znate da ptica ne može letjeti sa jednim krilom. Pa bi čovjek vjernik u životu trebao da bude poput ptice koja ima dva krila. Naša dva životna krila jeste život između straha i nadi. Čovjek treba da strahuje od Allaha. <clears throat> Čovjek vjernik bi trebao da strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala <clears throat> i njegove kazne, znajući svako od nas da ima mnogo grijeha i propusta u svom svakodnevnom životu, a isto tako zbog mnogih argumenata koji ukazuju na veličinu Allahove milosti, na veličinu Allahovog oprosta, na vrijednost izgovora la ilaha illallah, na vrijednost pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, čovjek bi trebao u jednom momentu da se nada Allahovom rahmetu, Allahovoj milosti, Allahovom oprostu, a s druge strane da strahuje od Allahove kazni. Pa ako jedna od ove dvije strane prevagnu, moglo bi čovjeka odvesti u pogrešnom pravcu. Pa ako čovjek bude samo govorio, kao što velik broj naših bošnjaka govori Allah će oprostiti, Allah će oprostiti, Allah će oprostiti, to će odvesti čovjeka da čovjek ne prakticira ono što zna. Jednostavno, prevagnula je nadao Allahu milost. A isto tako, ako čovjek bude samo strahovao od Allahovi kazni, i to ga može odvesti u pogrešnom pravcu. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala prenosi da Allahov poslanik ali se letu selam jednog dana ušao kod mladića koji ležao na smrtnoj posteli. Poslanik ali se letu selam ga upita kako se osjećaš u ovim momentima. Tako mi Allaha, o Allahu poslanice, nadam se oprostu gospodara i strahujem zbog počinjenih grijeha. Reče, Allahov poslanik ali se letu selam tada odgovori ko se E, kada se spoje ove dvije stvari, strah i nada u srcu vjernika dok je na smrtnoj postelji, Allah će mu dati ono čemu se nada i sačuvat će ga onoga od čega strahuje. Vidimo ovaj hadis jasno nam ukazuje da čovjek i na smrtnoj postelji treba da strahuje od Allahove kazni. Svi mi znamo da imamo propusta, grijeha i tako dalje, ali isto tako, u istom momentu da se nada Allahovoj milosti, svi smo mi rekli la ilaha illallah, svi smo mi muslimani, svi mi klanjamo, svi mi postivamo, svi mi dajemo sadaku, svi mi dajemo zekijat, idemo na hađ, idemo na umru, ostavljamo mnoge grijehe, pa znači imamo mi razlog Zašto da očekujemo Allahovu nagradu, a isto tako imamo razloga jer znamo da smo činili određene grijehe da strahujemo od Allahove kazni. Pa ovaj hadis je jedna, jedna veoma e, lijepa radosna vijezda. Allaho poslanik ali se ratu osram kaže kada se spoje ove dvije stvari, strah i nada, u srcu vjernika dok je na smrtnoj posteli Allah će mu dati ono čemu se nada i sačuvat će ga od onoga vjernika od čega strahuje. Pa znači lijepo je i pohvalno da čovjek kada osjeti da mu nastupaju smrtne muke, a i u svakodnevnom svom životu, da strahuje od Allahove kazni, a isto tako da se nada njegovom oprostu, njegovom rahmetu i njegovoj milosti. E, drugu stvar koju nam je spomenuo šeh u ovom poglavlju jeste da je lijepo u islamu i propisano da ljudi, ako je neko već bolestan, bez obzira da li to bile znači, e, smrtna postelja ili ne, u islamu je propisano da se E, obilaze bolesnici i vidjet ćemo da u islamu su obećane velike, velike nagrade onim ljudima koji e, posjećuju bolesnike. Pogledajte opet kako je e, vjera islam društvena, društvena vjera, društvena religija. Čovjek kada je bolestan, tada znači njemu vrijeme sporo prolazi. Dosadno mu je, bolovi su. Jednostavno, mnogo mu znači kada neko dođe kada ga posjeti. Mnogo mu znači kada neko kod njega posjedi 15-20 minuta, kada sa njim progovori, kada mu citira neki kuranski ajed, kada ga prisjeti na nagradu koja očekuje bolesnika i tako dalje. Pa je znači islam društvena vjera podstiće ljude da se međusobno posjećuju kada su u tim teškim psihičkim momentima. Jer čovjek kada je bolestan, pogotovo nekih, hajde da kažemo, hroničnih i teških oboljenja, ljudi su tada u jednom teškom psihičkom stanju, pa je ova naša vjera propisala i ovećala velike nagrade onima koji posjećuju ljude koji su bolesni. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, Pravo muslimana kod drugog muslimana je u pet stvari. Da mu odgovori na selam, da ga obiđe kada je bolestan. Znači, musliman ima pravo, to jest s druge strane, naša je obaveza da odemo i da obiđemo brata muslimana. <clears throat> U drugom hadisu, Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže, <clears throat> kada neko obiđe bolesnika u predvečer, S njim iziđe 70.000 meleka tražići za njega opro sve do zori. Također, ima poseban vrt u džennetu. Kada ga posjeti ujutro s njim izađe također 70.000 meleka tražići za njega opro sve do noći i imaće poseban vrt u džennetu. Znači, Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže ko jutrom posjeti bolesnika, koji zajutra ranim satima posjeti bolesnika, sa njim iziđe 70.000 melika dove za čovjeka koji obilazi, poslan, e, koji obilazi bolesnika. S druge strane, ko predveći, znači kada nastupi noć, ode i posjeti bolesnika, cijelu veći 70.000 melika dovi za tog čovjeka, zato što je odvojio svoje vrijeme i posjetio čovjeka bolesnika. <clears throat> Također od stvari koje je lijepo znati, a koje su spomenute u ovoj knjizi, jeste da e, nam Šej Safet kaže dozvoljeno obići nevjernika bolesnika s namjerom pozivanja u islam. Znači čovjeku muslimanu, pogledajte kako je vjera potpuna, savršena, čak i kada vidimo u našem okruženju čovjek ne musliman, bolestan je, da ga odemo, da ga obiđemo, da mu činimo dobročinstvo i da iskoristimo tu priliku da ga pozovemo u islam, jer mi tom čovjeku želimo hajr, želimo mu da se spasi vatri džehennema. Allahu poslanik ali se letu selam kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, še Safet nam je citirao taj hadis, stoji da Allahu poslanik na smrtnim mukama posjetio židovskog dječaka koji je prije toga pomagao ih izmeti u Božijem poslaniku, ali se letu se nam, pa kada je došao Božji poslanik, pozvao ga je da primi islam. Pa je taj dječak pogledao u svoga oca, pa je njegov otac i šaretom kazao, pokori se Ebul Qasimu, primi islam. Pa je taj dječak primio islam i tako je preselio, pa je Allah poslanik izišao iz njove kuće, vesel, zadovoljan i kazao, hvala Allahu koji ovog dječaka mojim sebebom spasio vatri džehennema. Pa je znači nama muslimanima dopušteno i dozvoljeno da posjetimo nevjernike kada su bolesni, na taj način da im činimo dobročinstvo, na taj način da, ajde da kažemo, prikažemo njima kako je vjera islam lijepa i potpuna, da mi muslimani brinemo o svome komšiluku, da brinemo o ljudima koji nas okružuju bez obzira makar bili i nemuslimani i na kraju krajeva da im u tim teškim momentima pokušamo ponuditi nešto što je najskuplji, nešto što što će im trebati najviše, a to je islam. Jer mi vjerujemo muslimani ako čovjek umrije kao nemusliman, da će vječno biti u vatri džehennema. <clears throat> Šeš Safeta navodi ovdje činjenicu i kaže također lijepo je više puta obići bolesnika kako je poslanik Ali se leto selam učinio sa Sad ibn Muadzom. Pa znači ako se desi da je određena osoba duže bolesna, lijepo je ponoviti nekoliko puta odlazak kod čovjeka bolesnika. Nakon toga treća stvar u ovom poglavlju koja se vezuje za smrtnu postelju jeste pitanje priželjkivanja smrt, e, da čovjek priželjkuje smrt, kaže Šej Safe, treća stvar, želja za smrću. Allahu poslanik zabranio muslimanima da poželi ili moli Allaha za smrt. Mi muslimani vjerujemo da čovjek što duže živi, on sve više i više čini dobrih dijela, i sve više i više ima priliku da se pokaje Allahu subhanu wa ta'ala, pa je neispravno da čovjek traži smrt i da priželjkuje smrt i da moli za smrt. Kaže Allah poslanik ali se letu selam neka niko ne poželi smrt. Ako je dobročinitelj, imaće više dobrih dijela, a ako je griješnik, imaće mogućnost za pokajanje. Znači čovjek vjernik u svom životu koji mu je još preostao, ili će činiti dobra djela pa će povećati e, konto svojih dobrih djela ili će taj život iskoriste se pokaj za grije koje je počinio. Pa je čovjek vjernik uvijek na dobitku. Osim što postoji jedna situacija, a to je da čovjek ako bude zaista, zaista mnogo iskušan, pa da dođe u situaciju da zaista više ne može podnositi iskušenja. Zna se desiti da čovjek znači zapadne u neka teška, e, teška stanja, tešku situaciju, da ne može više podnijeti. U toj situaciji opet Boži poslanik je preporučio ne da tražimo smrt, već da molimo Allaha da nam podari smrt ako je u tome hajr za nas. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala sve znajući. I on zna da li je u datom momentu smrt za nas bolja ili ne. Pa nam kaže šeji Safet, dakle, nije ispravno priželjkivati smrt e, ili moliti za smrt, jer život vjernika donosi samo dobro. Međutim, ako se ne može strpiti zbog nedači koja ga je snašla na ovom svijetu, neka opet postupi po uputi poslanika, ali se letu selam koji rekao, neka niko ne poželi smrt zbog nevolje koja ga zadesi. A ako već neminovno, onda neka kaži, gospodaru moj, poživi me sve dok je za mene bolji život, a usmrti me ako je za mene bolja smrt. Pa nam ovaj hadis ukazuje... Znači, prvenstveno, prirodno citirani hadisi ukazuju da je muslimanu zabranjeno priželjkivati smrt. Osim ako se desi da je čovjek u teškoj situaciji, toliko su ga, hajde da kažemo, zadesile velike nedaće i tada neće priželjkivati smrt, već će tada doviti gospodaru ti znaš šta je za mene bolji. Ako je za mene bolji da ostanem živ, daj mi da ostanem živ. Ako je za mene bolji da, znači da nastupi mi smrt, onda me gospodaru moj usmrti. <clears throat> Četvrta stvar u ovom poglavlju, e, koju nam je spomenuo šest safet, jeste broj četiri, izmirivanje obaveze prema drugima. Čovjek vjernik treba da zna da će nakon svoje smrti biti proživljen, i nakon proživljenja će polagati stroge, stroge i precizne račune za sve što je uradio na Dunjaluku. Mi smo više puta govorili o tome da čovjek kada se pokaje, ako su u pitanju grijesi između nas i gospodara, <clears throat> potrebno je da se ispuni tri uvjeta. Ako imamo grije prema nekim od Allahovih stvorenja, onda treba da izmirimo te dugove. <clears throat> pa ako smo nekoga zakinuli, Mi se možemo pokajati Allahu Đelešanu, ali treba da namirimo štetu čovjeku. Pa je znači preporučeno i lijepo da čovjek prije nego što umri, prije nego što dođe smrtni čas, da se znači, hajde da kažemo, poravnaju računi sa ljudima koji nas okružuju. Kaže Šej Safet, obaveza svakog vjernika je da vrati eventualne dugove i povjerenje stvari još za svoga života ili da to učini nasljednici neposredno nakon njegove smrti. Znači, ili čovjek da vrati dugove, ili da vrati povjereni emanete, ili da to urade njegovi nasljednici nakon njegove smrti. Pa čovjek treba, ako ima kakvih dugova, da ih vrati. Ako su ljudi kod njega ostavili određene stvari na čuvanje, ili ako je čovjek uzimao od ljudi određene stvari na korištenje, da to sve vrati. Ako to eventualno nije uradio on, onda će to urati njegovi nasljednici nakon njegove smrti. Halo, <clears throat> poslanik, ali se letu veselam. Čak E, toliko je pažnje posvetio ovom pitanju da je odbijao klanjati dženazu. A vi znate u to vrijeme da Allahu poslanik kao Allahov miljenik, najbolje stvorenje na zemlji, odbije nekom čovjeku klanjati dženazu zato što je umro imao je dugovanja. Pa se znalo desiti da Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, donesu dženazu, kaže, je li imao duga? Nije. Pa Allahov poslanik klanja. Donesu drugo, kažu, jel imao duga, kaže Allah poslanik, jest, imao je duga, pita Allah poslanik, hoće li neko preuzeti njegov dug na sebe. Ako neko preuzmi, Allah poslanik bi mu klanjao dženazu, ako niko ne preuzmi, Allah poslanik bi ostavljao ljude da mu oni klanjaju. Čovjek je vjernik, čovjek je musliman, treba mu klanjati, ali Allah poslanik, bojkotujući njegovo dijelo, bojkotujući, bojkotujući to da ljudi ostavi za sebe dugove neriješene, nije želio da takvim ljudima klanja klanja e, džennazu. <clears throat> E, Ši Safet nam je citirao ovdje jedan lijep hadis iz kojeg se vidi kako su ljudi iz prvih generacija pazili na te stvari od Džabira ibn Abdullaha. Kaže se da je rekao, kada je bilo uoči bitke na Uhudu, pozvao me je moj babo Abdullah i rekao, pretpostavljam da ću sutra biti prvi ubijeni od poslanikovi ashaba pozvao je Džabira, njegov otac Abdullah, u oči bitke na Uhudu. Sutra će biti Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala mu je dao označi neko nadahnuće da je osjetio da će sutra biti ubijen i kaže svome sinu Džabiru, osjećam, predosjećam da će sutra biti prvi ubijen. Među ashabima Allahog poslanika ja ću biti prvi ubijen ne ostavljam na ovom svijetu nakon Allahu poslanika meni draže osobe od tebe. Zato podmiri moj dug koji imam i dobro pazi na svoje sestre, kaže Džabir, potom je svanio dan i bio je prvi šehid na Uhudu. Ali pogledajte šta mu je oporučio. Prvo mu je saopštio, kaže, tebe najviše volim nakon poslanika, pazi na moje dugovanje i pazi na svoje sestre. I vidjet ćemo da postoje mnogi hadisi u Buhari i Muslimu da je Džabir ispoštovao ono što mu je otac e, ajde da kažemo poručio kada je došlo vrijeme branja datula, znači e, pobrao je datule, bio je veliki manjak, deficit datula, nije mogao da vrati sve dugove, pa je Allah poslanik pregovarao sa židovom koji je znači njima dao, koji, a oni su njemu bili dužni datule, pa je pokušao sa njim da im prolongira te dugove, on je odbio, onda je Boži poslanik preuzeo na sebe. Džabir je okupio sve datule koji su oni pobrali, pa mu je Boži poslanik, hajde da kažemo, vagao i grabio dok mu nije sve izmirio zbog bereketa Božijeg poslanika. Znači, e, datula je i ostalo, a izmirili su dugove koje je imao Džabirov otac Abdullah, a isto tako kada su u pitanju njegove sestre, poznati onaj hadis da je Allah poslanik jedne prilike vidio da je se Džabir oženio pa ga je pitao jesi li oženio djevicu ili si oženio djevo, ženu koja je bila udavana, pa je kazio Allah poslanik oženio sam ženu koja je već bila udavana. Pa je kazao Allah poslanik, zašto nisi oženio mladu djevojku da se i ti sa njom igraš i naslađuješ i ona s tobom? Kaže Allah poslaniće, moj otac je umro, ostavio iza, iza sebe ostavio i čerke, tu jest moje sestre, pa nisam želio da dovedem neko koje u njihovim godinama, želio sam da im dovedem neku stariju ženu koja će ih odgajati i paziti. Pa vidimo da je ovdje Džabir radijallahu ta'alanu ispuštovao ono što je njegov otac tražio, ali s druge strane vidimo da njegov otac prije smrti pazio je na svoje dugove, svome sinu je ukazao da ima dugove i da pazi na dugove i da pazi na svoje sestre. Isto tako peta stvar koju nam spominje Šeji Safet prije smrti jeste oporuka i metka. Oporuka i metka. Generalno gledajući jedno od pitanja koje je kako zapostavljeno na našim podnemljima jeste e, šerijetska podjela i metka. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala e, je u Kur'anu jasno pojasnio, u Kur'anu u više sura, u više ajeta, jasno je pojasnjeno e, šta kom je pripada nakon, nakon smrti određene osobe nakon što određena osoba eh, preseli, u islamu je jasno precizirano šta i koliko kom je pripada. Tako ćemo vidjeti da u islamu ima jedno posebno poglavlje koje se zove faraid ili kod našeg naroda poznato faraiz, znači nasljedno pravo šta kome i koliko pripada nakon što određena osoba preseli eh, na ahiret. Ono što je ovdje eh, spomenuto jeste činjenica da je čovjeku vjerniku dozvoljeno da ostavi u emane, to stavi u vasije, to stavi u oporuku do trećine svoga imetka nekome ko nije njegov nasljednik. Znači imamo dvije veoma bitne klauzule. Velik broj ljudi ova pravila ne zna. Prva stvar, čovjek znači za svoga života može ostaviti u vasije, tu oporuku, dio svoga imetka, ali mora imati u sebi dvije komponente – da ga ostavlja neko mi ko nije nasljednik. Jer nasljednicima je definisano šta će dobiti. Uzvišeni Allah je precizirao šta će dobiti. Pa ako čovjek, hajde da kažem, ima e, dvoje muške djece i jedno žensko, ostaje supruga i ta njegova braća, svima njima je precizirano ako ovaj čovjek umrije šta će dobiti muška djeca, šta će dobiti ženska, šta će dobiti supruga, šta će dobiti njegova braća i tako dalje. I obrnuto, ako preseli žena, šta će dobiti njen muž, šta će dobiti njena djeca i tako da. Čak ako preseli djete, šta će dobiti njegov otac, njegova majka i tako dalje. Pa je islamom strogo precizirano šta će ko dobiti i koliko. Ali je čovjeku dozvoljno za svoga života da ostavi opor kada kaže ja kada preselim od moga i metka taj i taj dio dajte tom i tom. Ali imaju te dvije klauzule, da ne prelazi trećinu imetka i da ne oporuči ništa svojim nasljednicima, jer nasljednici će dobiti ono što ih sljeduje. Prenosi se od Sad ibn Abi Waqasa, radijallahu ta'ala, da se razbolio u Mekke, vjerovjesnik, sallallahu alaihi sallam, došao mu u posjetu, pa ga je Sad upitao, šta misliš o Allahu posljedniče da oporučim cijeli imetak? Imaju druge predaju kojima je Sad rekao Božijem poslaniku, Allahu posljedniče, ti znaš da sam ja bogat, ne nasljeđuje me, niko osim jedna čerka, Samo ima čirku. Pa ta čirka će se veli udati, mogu li ja Boži poslaniće ostaviti sav i metak u vasijet? Pa kaže Allah poslanik ali se letu sram, nemoj. Pa ga je sad ponovo upitao, a da ostavim polovinu, evo ako mi ne dozvoljaš da ostavim cijeli imetak, mogu li ostaviti polovinu? Pa moj poslanik rekao, nemoj ni polovinu. Kaže, mogu li trećinu? Pa moj poslanik rekao, trećina? Pa i trećina je mnogo. Ali znači Boži poslanik je, Boži poslanik alejhi salatu vesselam dozvolio je dozvolio je e, da da Sad radijallahu ta'ala anhu ostavi trećinu svoga imetka uh, <clears throat> u vasijet iza sebe nakon svoje smrti. Iako je bilo učenjaka koji su kazali ovaj način kako mu je Allah poslanik dozvolio pa je kazao e thuluth, trećina može ali trećina je puno Kažu islamski učenjaci, bolje je ostaviti, ako već nešto ostavljamo iza sebe, da je manje od trećine imetka, pa je Allah poslani kazao na kraju hadisa, bolje ti je da ostaviš svoje nasljednike imućne, nego da budu bijeda i da prose i traži od drugih. Pa je to znači e, srž i pojenta islama, bolje je da čovjek ostavi svoju djecu bogatu, nego da on svoj imetak ostavi u vasijet nekom drugom, a njegova djeca i njegovi nasljednici da ostanu sirotinja. <clears throat> Nakon toga broj 6 u ovom prvom poglavlju, a to je poglavlje, znači smrtna postelja, jeste <clears throat> oporuka za propisano obavljanje dženazi. <clears throat> Kaže naš uvaženi doktor Šisafet Kuduzović, Ako musliman zna da neće biti oprinjen ili ukopan na propisan način, obaveza mu je da oporuči svojim nasljednicima da mu obaviđe nazu, da mu obaviđe nazu po sunnetu Allahog poslanika i klonije se svih novotorija koje su skoro preplavile i umrtile praksu Allahog poslanika kako u ovom, tako i u drugim, e, brojnim drugim obredoslovljima. Tako su postupali ashabi uzor te generacije koja je najdosljednije slijedila sunet Allahog poslanika alih salatu wasalam. Kaže nam ovdje naš doktor Šej Safet Kudzović da insan ako zna da živi u vremenu i prostoru, slično u vremenu i prostoru koji mi živimo, gdje se e, u poglavlje dženazi e, uvuklo mnogo, mnogo stvari koji su novotarije i onoga što nima nikakve osnovi, onda je čovjek u jedan vid obaveze, da ostavi u vasijet, u oporuku, između ostalih stvari koje on bude oporučivao, da stavi svojim nasljednicom oporuku, da se njemu dženaza klanja po sunnetu i da se prilikom dženazi i ukopa i umotavanju čefine i prije ukopa i poslije, da se ne prave nikakve stvari koje nemaju utemeljenja. Čitajući e, fetve od e, Eh, Huseina Džozi, vidjet ćemo dosta puta da i on sam spominje kako je poglavlje dženaze jedno od poglavlja gdje se najviše na našim prostorima uvuklo stvari koje nemaju nikakvo utemeljenje eh, u islamu, znači stvari koje su novotarije, tako da eh, ove riječi naše šija Safeta sigurno imaju svoju težinu, a to je da čovjek ako živi u podneblju mjestu gdje ljudi prakticiraju mnogo toga što nema utemeljenja u sunnetu, onda čovjek koji je obaveza da u vasijetu stavi i poruči da želi da, da se e, prilikom njegovog ukopa, njegove dženaze, izbace, izostave sve stvari koje nemaju nikakvo utemeljenje. Pa nam je šeh Safet ovdje citirao nekoliko, nekoliko predaja ljudi iz prvih generacija koji su zabranjivali i oporučivali da se prilikom njihovog ukopa i njihove dženaze ne čini nikakve sporne stvari. <clears throat> Broj 7 od e, propisa koji se vezuju za e, smrtnu postelju, prvo poglavlje knjige e, Šeha Safeta, pravni propisi dženane zanaza, jeste talqin, posticanje na izgovor kelima i šehadeta. Kaže nam šeh, lijepo je posticati čovjeka pred njegovu smrt da izgovori šehadet, jer su to najbolje riječi koje se mogu izgovoriti u tom momentu. Znači, lijepo je i pohvalno je da se osoba koju su nastupile smrtne muke podstiče na izgovaranje la ilaha illallah, jer su tu najskuplje i najbolje riječi koje čovjek može izgovoriti u tom momentu i u svim drugim momentima. Pa prvi propis koji ćemo večeras naučiti u poglavlju telkina jeste da je pohvalno da osoba kojoj su nastupile smrtne muke, znači vidi ljudi oko njega da su tu njegovi posljednji sati ili posljednje minute života, da ga podstaknu na izgovaranje riječi la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Nakon toga ćemo govoriti zašto i kako. Ali prva stvar koju treba da naučimo jeste da je to pohvalna stvar u islamu. Došlo je u vjerodostojnim hadisima da je Boži poslanik kazao Lekinu meutakum. Činite telkin ljudima kojima su nastupile smrtne muke da izgovori riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To je prva stvar. <clears throat> Od Ebu Seida El Hudrija prenosi da Allah poslanik rekao postičite vaše samrtnike na riječi la ilaha ilaha. Druga stvar, <clears throat> mudrost izgovarna šehadeta na smrtnoj postelji pojašnjava drugi hadis u kojima Allah poslanik kaže kom je budu zadnje riječi la ilaha illallah ući će u džennet. Ovo je mudrost toga. Zašto da mi ljude postičemo na smrtnoj postelji da kažu la ilaha illallah jer su to najbolje riječi da čovjek umre svjedočeći zadnju znači stvar koju kaže ja umirim, ja odlazim sa ovog svijeta, ja vjerujem da nema istinskog Boga koji zaslužuje da bude obožavan svim Allah i vjerujem da je Muhammed alaihi salatu wasalam njegov poslanik i sa tim ja odlazim time pečatim svoja dijela i sa tim ja odlazim sa ovog svijeta. Pa kaže Allah poslanik u vjerodostanom Adisu ko mi Allah to podari, ko ima ni takvu počast da u tim teškim momentima, ako smo ikada prisutovali osobi koja umire, to su veoma teški momenti koga Allah time počasti, da mu zadnje riječi budu la ilaha illallah, Allah poslani kaže njemu je garantovan džennet. Pa je zbog toga propisano da se ljudi u tim znači, e, momentima kada im nastupe smrtne muke postiću na izgovaranje la ilaha illa ne bi li ih Allah počastio ovom velikom nagradom. Velik broj nas zna ove hadise, ali koliko je ljudi koji znamo da su umrli, da su njihove zadnje riječi bile la ilaha illa. Veoma malo, jer nije lako u tim momentima izgovoriti ove riječi. <clears throat> Islamski učenjaci kada govori i Šej Safet nam je ovdje o tome i malo govorio, a to je kako i na koji način podsticati e, čovjeka da izgovara la ilaha illallah. Zašto? Iz razloga što su tu teški momenti. Nekada su to smrtne muke, bolovi, znači veoma teško, može se ne daj Bože desiti da šetan čovjeka savlada i nadlada pa da čovjek počne ne daj Bože i vrijeđati i psovati i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci čovjek će posticati insana shodno situaciju u kojoj se nalazi. Ako čovjek je znači svjestan i privata ono što mu se govori, tada će mu se direktno kazati da mu se kaže insanu koji na smrtoj postelji po imenu i prizmenu reci la ilaha illallah, Allah te nagradio, ti si sada u zadnjim momentima svoga života, reci la ilaha illallah, ne bili tvoje zadnje riječi bile la ilaha illallah, pa da umriješ na tome. Znači imamo situaciju ako znamo da će to mejit prihvatiti i vidimo po njegovom izgledu i situaciju koji se nalazi da razumije to, reći ćemo direktno. Ako vidimo da mu je to preteško, onda ćemo ga mi indirektno asocirati gdje ćemo mi poluglasno izgovarati la ilaha illallah u vidu zikra. Pa ćemo mi pored njega stati i govoriti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, da njega indirektno asociramo da on kaže la ilaha illallah. Ili ćemo nekomi... mi znači aludirajući na njega, ali nekome ćemo pre, govoriti o tom propisu, pa ćemo nekome o, od prisutnih kazati, je znate li vi za hadise da Allah poslani kazao kome zadnje riječi budu la ilaha illallah ući će u džennet. Pa znači, e, insan treba da pažljiv bude jer su to osjetljivi momenti čovjeku duša izlazi, veliki bolovi, velika patnja, treba da bude pažljiv kako i na koji način će podstakijeti tog insana kojim su nastupile smrtne muke na izgovaranje riječi la ilaha illallah. Ovdje nam je ših Safet eh, spomenuo nekoliko, eh, eh, hajde kažemo, lijepih eh, događaja iz historije eh, kako se znalo desiti, pa imamo ovdje događaj Ebu Hatim i Muhammed ibn Muslim, su posjetili Ebu Zura'a Ar-Razija dok je bio na smrtnoj posteli. Ebu Zura'a Ar-Razija je bio veliki, veliki muhaddis. Pa su došla ova dvojica isto tako velikana da ga posjeti, a njemu je nastupile smo smrtne muke. Pa su njih dvojica razgovarali da on čuje. Pa su jedan drugog pitali, a znaš li ti hadis koga bilježi i koga prenosi o vrijednosti izgovaranja riječi la ilaha illallah na smrtnoj postelji. Pa kada jedan od njih počeo da govori Ebu Zura razi, taj veliki, veliki muhaddis, veliki hadijski ekspert, on je Jezuse kaže, ja ću vam citirati taj hadis, od tog i tog i tog se prenosi da je Allah poslanik rekao, kome zadnje riječi budu, la ilaha illa Allah, ući će u džennet i nakon toga ispustio svoju dušu. Pa pogledajte kako su oni na lijep i mudar način, znači njega podstakli da izgovori riječi la ilaha illa Allah i to su mu bile zadnje riječi zadnje riječi. Ovdje nam šest safet eh, spominje jednu veoma lijepu stvar, a to je da eh, telqin, posticanje medjita na izgovaranje la ilaha illallah, biva za njegovog života. I svi hadisi koji govori o tome govori da treba čovjeka koji razumije, koji čuje, A telqin nakon smrti nema više nikakve fajde i nikakve koristi. Pa nam je šeh detaljno ovdje govori o tom pitanju. Oni koji imaju ovu knjigu mogu se detaljno vratiti da argumenti koji govori o tome da ima telqin posticanje Mejita da izgovori la ilaha illa nakon smrti, hadisi o tome su Daif i Ši Safet je ovdje spomenuo da e, hadis o tome ima četiri mahane i znači sve te četiri mahane su toliko jake da taj hadis e, ne može biti vjerodostojan do te mjeri da može, može biti čak i ništa vam kaže Ši Safet. Kada pogledamo ovaj lanac prenoslaca i njegove brojne mahane, možemo slobodno kazati da je ovaj hadis potpuno ništav, a možda i apokrifan lažan. Te da nije dozvan rati po njemu, a uzvišeni Allah najbolje zna. Zato većina islamskih učenjaka smatra da se telqin čini prije nastupanja smrti. Ovo je također stav hanefijske pravne škole kako se navodi u priznatim hanefijskim izvorima. Znači, e, telqin se čini dok je čovjek svjestan i dok je na smrtnim mukama. Kada čovjek umri, kada konstatiramo da je čovjek mrtav, nakon toga više, znači šerijatski argumenti ne potvrđuju da postoji telqin nakon čovjekove, nakon čovjekove smrti. <clears throat> Ovdje nam je Šeš Safet malo sa te hadijske strane spominjao da ima učenjaka koji su smatrali lijepim, lijepim da čovjek e, kod osobe e, koje su nastupile smrtne muke, da kod nje uči suru Jasin. Znači, po tom pitanju imamo hadis da je Allah poslani kazao učite suru Jasin vašim smrtnicima, a u jednom hadisu je također rečeno učenje sure Jasin olakšava smrtne muke. U svakom slučaju, šest Safet nam je ovdje konstatirao da e, taj hadis u pogledu njega postoji razilaženje među islamskim učenjacima i šest Safet preferira mišljenje da taj hadis nije vjerodostojni samim tim, znači ta, ta stvar nema utemeljenja. U svakom slučaju, kod islamskih učenjaka postoji jako razilaženje. E, neki velikani hadijske znanosti smatrali su ovaj hadis dobrim da se kod Mejita kojim su nastupile smrtne muke uči sura Jasin, tako da inšala biznila ako bi čovjek to i prakticirao, nadamo se da nije pogriješio iz razloga što postoji jako razilaženje kod učenjaka da li ovaj hadis vjerodostajan ili nije, pa znači ako bi neko i prakticirao, nećemo mu to negirati, ako neko i ne prakticira, isto tako nećemo mu negirati njegovo neprakticiranje, jer postoji, rekli smo, jako razilaženje podgledu tog hadisa i mi smo u jednom od prvih naših dersova spomenuli da jedan od razloga zašto se islamski učenjaci nekad raziđu jeste zbog toga da li je određeni hadis vjerodostojan ili ne. Pa oni koji kažu da je hadis vjerodostojan, oni rade po njemu, oni koji kažu da hadis nije vjerodostojan, oni i ne rade po njemu. Isto tako <clears throat> postoji e, stav znači kod islamskih učenjaka e, da čovjek nakon što preseli, nakon što mu iziđe duša, da se okrene u pravcu kibli. E, prva stvar sam taj postupak postoji jako razilažen kod učenjaka da li ima utemeljenje da se Megit nakon smrti okrene u pravcu Kibli. Velika većina islamskih učenjaka smatrala da se čovjek nakon smrti okreće u pravcu kibli, dok je bilo učenjaka koji su smatrali da je to neosnovan postupak. Nakon toga, učenjaci koji su smatrali da se čovjek okreće u pravcu kibli, razišli su se kako i na koji način da se okrene u pravcu kibli, pa su jedni kazali da će se nogama okrenuti prema kibli, a malo će mu se glava pogijeti da mu lice bude okrenuto prema kjabi, a drugi su opet kazali da će se staviti onako kako se stavlja u kabur, to jest na desnu stranu, a da ćemo znači e, svojim licem i bokom znači biti okrenut u pravcu kibli. Tako da e, znači ako bi vidjeli da neko prakticira Eh, okretanje Medjita prema Kibli, inšala, eh, ima velik broj učenjaka koji je to zastupao i oni imaju svoje argumente. Eh, isto način okretanja u pravcu Kibli, postoje dva načina kako se Medjit može okrenuti u pravcu Kibli, a isto tako ako vidjeli nekoga da nije Medjita okrenuo zato što smatra da svi argumenti koji ukazuju na taj postupak nisu validni i nisu vjerodostojni, isto tako ne treba, hajde da kažemo, to osuđivati. Kaže šeš Safet na kraju, zaključit ovo pitanje pitanje odabranim mišljenjem imama Ibnu Hazma koji kaže okretanje smrtnika prema kibli je pohvalno. Ako to ne učini, ne zaslužuje se nikakav ukor. Mi ćemo, braćuma, drage cijene sestre, ovdje napraviti jednu kraću pauzicu od možda maksimalno 5 minuta, čisto da napravimo razliku između dva predavanja i nakon toga vraćamo se ovoj našoj knjizi, drugom poglavlju, šta činiti nakon što insan preseli. Subhaneke Allahumma ve bihamdike, ešedu in la ilaha ilaha in stakfiruke, vojetubu ilike.